Naime, u suri Hud u 108. i 109. ajetu, sura Hud 108. i 109. ajet, e, protumačeni tako da džehennem nije vječan. Kur'an tumači e, Džemaludin Čaušević. Znači u verziji, odnosno prijevodu teksta kuranskog kod Džemaludina Čauševića Kur'an časni, u 108. i 109. ajetu je protumačeno tako da džehennem nije, nisu vječne kategorije. Na ovo pitanje odgovara uvaženi vjerski autoritet Hafiz Jusuf Barčić. Poštovani slušalci, vaša mogućnost su i dalje kontakt telefoni 061-778-131 i 061-772-093 na spomenute brojeve telefona. Šaljite vaša pitanja u vidu SMS poruka nam pomenuti ajeti, upravo su ajeti koji nose značenje o vjerovanju vezano za trajnost džehennema. Ono što je je od stavova po tumačenju kod ovih ajeta u amma alladine šaku fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiqun khalidina fiha ma damat samavatu wal ardu illa ma ša rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid u značenju onoga dana kada dođe kad dođe bez dopuštenja njegova niko ni riječ neće izustiti a među njima ne, njima bit će nesrećnih i srećnih i nesrećni će u džehennem u njemu će teško izdisati i udisati dok je nebesa i zemlje u njemu će ostati osim ako drugačije gospodar tvoj ne odredi gospodar tvoj zaista radi ono što želi osim da tvoj gospodar drugačije odredi znači iz ovoga uzima do, jedan dio mu fesira da džehennem neće ostati trajno da stanovnici vatre će dogoreti jedan od stavova kod ahlu sunnata znači bilo je čak od ashaba ridvanullah i teladihim koji su upravo vjerovali da džehennem znači da će čovjek prema dijelima koja je činio biti kažnjavan, kažnjavan, kažnjavan i da će dogoreti znači da nikad neće ući u džennet i kako Allah dželešenu spominje da nikad neće izaći ali da džehennem ima svoj kraj dok dobar dio isto tako drugi, drugo mišljenje kod ahlu sunnatskog jeste da i džehennem nikada znači neće nestati tako da su ovo ajeti upravo posle posakobina ajetu fi surati Ali Imran gdje Allah subhanahu wa ta'ala upravo govori da većina ajeta je jasni a drugi dio je manje jasan ne zna ih osim Allah subhanahu wa ta'ala i posebno obdareni znanjem, pa oni čija su srca bolesna često tragaju za tim ajetima. Listo se događa da neke osobe naginju u tumačenju kod tih ajeta koji <clears throat> upravo nose nekad više značenja sa sobom. Naše je da se vratimo na tefsir i da vidimo šta je rekla ulema na pitanju to i kako je preneseno tumačenje od prakse poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A onda ako ostanemo, znači da imamo različite mišljenja po tom pitanju neće u naša srca inšala ulaziti sumnja i šek, jer upravo su ovo pitanje, jer Allah kako kaže u hadisu Muhammed alaihi salatu wasalam da je Allah subhanahu wa ta'ala jasno pojasnio šta je halal a šta je haram a između toga je ostavio i prešutio na neke stvari da onima njima čak ne trebamo pitati to je od, od onoga što je svojstvo vjernika da nekada upravo tim pitanjima ne vodimo jer na to se ništa ne temelji vjernik znači će biti nagrađen nevjernik kažnjen a po pitanju džehenneme znači ovo jedno drugo mišljenje je spomenuto kod ahli sunneta